Aurten betetzen dira irurogoi urte lehen aldikotz plazaratu zela enbata, enbata aldizkaria mugimendu politikoa pixka bat berantago sortuko zen. Eta orduan sortzailetarik eh, edo sortzailetan zenetarik bat dugu telefonaren beste puntan, Jean-Louis Davan, egunan? Bai, zuri ere. Ma, ba, ogoita bosturte, ez eh, zinituen orduan, ene, karkulak susen balima dira. Ede, bai, le... egia da, bai. bai. Hori da. E, lehen ale hori, beraz, eh, enbata aldizkariarena, banatu zen, eh, Euskaltzalen biltzakaren, biltzak nagusian, nola agibatu zinezten ale horren plazaratzerat? Ah, hor, ez nintzen, oraino, Aha. eta enbata txartua. Adaz. Zeren, Algerian soldado nintzen, eta abenduan itzuli nintzen. uh Badakizu nola abiatu zen, ala ere, abiatu zutenek? Bai, e, enbata politikoaren aitzinetik bat zen, enbata eme batekin e, euskal ikasleen e, elkartea. Eta arte eta ekosto bat ateatzen zuen, berri zenarekin, enbata. Eta heroiko ustailan, biltzar bat egin zuten espeletan. Eta hor, ikasle, ikasketak utzi berriak zituzten, eh, bat atiarrek, deliberatu zuten, behaz, aldizkari politiko baten sortzitzea. Enbata aldizkari politiko bilakatzen zen. Beraz, lehenbiziko zenbaki politikoa, arbotiko eskoltzaren biltzarian edatu zuten. Et, eta zu, berantxago sartu zinen, ez beraz? Ni berantxago bai, ba. zuetan hoita bateko hastapen eta. Eta zei lagun bat ziren, ni izan nintzen. Mhm. Eta ja, aldizkari uh, hilabete ateratzen zen. No, no, nola egibatu zinen zu uh, eh, enbatarat? Txiardegi ihes etorria zen, azpaleko kolegiora, eta ni hor lanian hasi nintzen, eta haek bultzatu ninduen, gero, Michele Per, espaldiko adiskitea nuen, harrek ere bai, bera partaide zen, mhm. eta azkenean, abe berri, eh, jin zitzaidan girekin, eta harrek ere ber eh, deia eman zidan, eta bon, azkenean sartu nintzen, bitzar batera joan, kamura, labegurin etxera, mm eta ara. Eh, beraz, aldizkaria sortu zen lehenik, Aldizkari zaitetik eh, mugimendu politikorat eh, nola pasatu zen, eh, urratxa nola eman zen? lehenik, aberri egun bat, egin guen itxasun, baina toki privatuan, uh, basko aste lehenez, hirroita bian zen. Eta hor, uh, deliberatu gen, ginuen, mugimendu politiko baten sortzia. Eta ondoko urtean egin zen, itxasun, berriz, hirroita, mugimendua. Ipar Euskal Herrian, bon, abertzale batzu jadanik eh, izanak ziren historian, baina behar bada eh, enbata izan da lehen eh, zerbait antolatua izan zena, eh, pixka bat eh, importantzia hartu zuena. Nolako garaiak ziren hor duan? Zer kekarri zuen oh, mugimendu horren sortzea? Garai gogorrak ziren, zen Algeriako gerla hor etzen bukatua, finitzen ari zen, Beraz, gortasun hori bat eta hemen giro iketzen bate horako mugimendu baten sortzeko. Baina, egualdean, eta sortu berria zen. Eta, enbatako buru batzu lagunak eh, ziren eta ginen, eta sortu zuten batzuekin beziki txiardegikin. Eta beraz, bazen, etxemplu hori reguretzat. eta egoalean, eta enbata iparaldean. Eta hitzarmen bate Eh, izan zen bien artian. Haiek behaz egoaldeaz okupatzen zirela eta gu ipar aldeaz. Gehori eh, lehen bisikurtetan errespetutatu izan da, baina gero ez zeren gero eta aksudura sartu du ipar aldean, ekin eh, gaztiak hartu dauzku eta abar hori, hori ere historian dago. Eta denbora horietan, ze diagnostiko edo egiten zinuten, e, ze ikusten zinuten, eh, ara, mugimendu baten e, egiteko? Eh, batzuek parte hartzen ginoen eskoltzaren biltzarrean, eta mugimendu frango azkarra zen, eskoletan lan egiten zuen, eta urtero e, ba, biltzarra handi bat, herriz aldatuz, eta hor, mila bat jende edo bitzen ziren, eta baina bere jaro hartu ginen, gure galde guziak, beraz, e, botereko gizonek, zakarrontzira botatzen zituztela. Beraz, bide bat politikan bilatu hertzela. Bestenaz ezin zela at atea beti bat zen hor, botere politikoaren traba hori. Mm Mugimenduaren sortze horrek, e, zer egin izan zuen, bon, zuen ganat heldu zirenen e, artean, baina e, bereziki zuekin ados ez zirenen partetik, uh, zer zen, mesfidantza edo nola hartua ba, ez, ez, ere bai? Emata zikina eta hilme hatxuak eh, lau ukanak ditut uh, eh, izkirioz bat hau uh, mihiz uh, batek karria eta hara harri, hauai harri gari da Bai, nula mai, mugimendu bortitza etzen bateko lako mehatxuak jasaitea, mela hor ikusten duzu nolako demorak ziren erosti beharrik aldatu dira. Baina ez, ez zuten onhartzen eh, nazionez aldatzia. Mhm. aberri, Euskal Herria zela gure aberri bakarra hori, hori blasfemio bat zen. Enbata aldizkaria zela astapenean eh, ejan dugu, mugimendu politiko behirakatu zena. Gero, bada bitxikeria bat, eh, historia horretan, da, enbata, beraz, mugimendu politikoa legez kanpo eh, ezagizela, baina, aldizkariak eh, segitu zuela, konatzen aldauko zori? Ba, jo, urte batez e, aldizkaria baztertu ginuen, uste ginuen, ura ere ezabatu zera. Da, geho, hartu ginen, ba, abukatuak e, eh, ba, genituen, inguruan reziki abeberri moriza, zendua da. Eta, bon, haiek aurkitu zuten, aldizkariak e, gobernatzen dituen legea, bestela bat ere, mohimendu eta alderdi politikoak eta elkarteak eh, gobernatzen dituena. Beraz, aldizkari batek bere gaintasun osoa du. Bai, bai. eta beaz, e, ezin zaukuten debekatu. Hola, no, hola segitu zuen. E, bai, bai, segitu zuen, bai, hola, bai. Ah, eta segitzen du, hori gainera. Bai, bai, bai, bai. E... zabaldu da. Zabaldu da. eta eh, gelditu alderdi politiko baten peko, aitzinetik zen bezala pluraltasun gehiago gera behar da ikus moldeetan eta? Bai, zeren mugimendua bertzalia, moen bakarra hastian, eta gero eh, mugimendua zabaldu da, beste eh, elkarte batzu sortu dira, beste indar batzu, eta hari, eta hoai, ez du arazoinik enbatak e, lehengo alderdian ideietari bakarrik aritzia, eta behaz zabaldu da, beste norabide batzu bat dituzten indareta edo jende eta bederen. Mm -hmm. Zen jendeak hor bederazka agertzen dira, bena, bilen biztakoa da, ez diela berak, arras ber ideologiakoak. E, gaur egungo abertzaletasunean, eta behar da gaur egungo ipar euskal egiko jendartean e, orokorki, zer, eh, zer ekarri du eh, enbata mugimenduak zu ikusten dituzu eh, eresak edo ez dakitelako oinordeko bat edo? Bo, abertzaletasuna antolatuaren piztea hemen hori hori historikoa da eta beste mugimendu batek egin zezaken agetatzen da guk egin genuela goiz edo berran pentsu dut beste batzua erteko zirela guz baginen izabana bon hori horiek espekulazioak dira bo, gertatu zena gertatu zen, eta bon, onoriak ukan ditu. ematak haurrak eh, izan ditu, eta haurrak ez dira beti eh, txekoek nahi dituzten bezalakoak, baina bon, haurrak mhm. eh, dira, handitzen dira, eta gero, arrabierazko erantzahar bat bada, zure semiak gizon egiten delaik, anai bat bezala tratazazu. Ah. Arra berdintasunean. Ah, edera da hori, Em... Gero, autogestioa ere hori, enbatan agertu zen, bon, da modan zegoela ere, eta noita sortzian, eta hor, Michel Rokarekin bereziki, eta hori federalismoekin batera, hori ere indartsu izan da eta gehostik edatu da, eta ez bakarrik enbataren ganik, baina bestalde ere, eh, autogestioaren ideia hori bizi-biziki azkar da, Eh, eskual munduan, eta ez zorik, teoria, maina obretan, eh, hainbeste iniziatiba eta badira, zail eta mail guzietan, laurantzan, eta ekologian, eta, eta bestalde, ere bai, baina hori ez da zoilik guri esker, eh, hori e... da alderdi ezberdinetaik, Jean-Louis Daban, jandugu beraz, dula, irurgoi urte plazaratu zela lehen alea, zu zumait eh, bete berantago hasi zinela e, enbatan eta gaur egun oraino idazten duzu hainbat urte berantago enbatan eh, hori aski polita da hori eh, eta segitzen bai, duzu bai ke demora idatzi zen mm -hmm. emata hori zutelaik batzuek bon gehienak ematakoa ginen beste batzuk ez ana ehas sortu uh, ginuen Euskal Herriko alderdi sozialista, eta bon, orduan, ez zirela denak nahazi behar, eta demora uste batzu ez egon nintzen, enbatan idatzi gabe. Baina gero hasi nintzen, berriz. Eta horre idazten dut gaino bai. Ha, ez enbatan bakarrik, baina bai, horre ere bai. Ez enbatan ere. Ez eh, lui daban, milesker gure galder erantzunik eta bestaldi bat arte? Bai, izan